Gabriel Durutilekin, Calacan. Gabriel Duruti, larrazken honetan, uh, hesiak, euh, berdin euh, euh, mo, <laughs> gehiago hexiak, mozten dira hor jendek hartazen maitituzte berdin, beren etxetakoak, eta bo, laborariek erran behar da, guti usten dituztela, la nahi dutela uh, zinez garbitu. benen behar ba ekoizpen gehiago den egiteko, helburuarekin, ez da guti da, eta um, badakigu ere urak ere zerrera ginduen gero ondotik, bon, horiek eh, oro behar berriz plantan ezari berdin, baina konzientziak hartako piztu. Errazu mosketak ordean egiten dira, uh, eta sasoina egokiena da, zertako, zeren eh, uh, eh, nola hesiek eta guai uh, lokartzen bezala dira? Hesiak eta sasiak. Bon, uh, lehenik egan zer, zer giren, ungiren. Hesia da, E, hemen zuzomait uh, piket eta lambre bat edo bi lego, eta haren az, artean posatzen duen lapagak eta gein ez gein pasatzen den bat, hori da e, eh, sasia Eta hesia da eh, landatuak diren landare batzu, izan ditazke somait metrekoak edo edo somait uh, eh? e, zeren arboleak ere emiten aldira hesietan. Eh, beraz, e, egiten zine askok ez, garbi nahi dute eta hola, bizten da, eta asko leheno belak eh, pozoin eta baliatu da, oai, edira denak ibitzen espeitak alte. Eta, beraz, nola egin, e, ze egin, hortan asko galde bada, eta badira, laboraritzu batzu, eta... Horrentxe berarekin eta ere direnak. Eta, e, bon, nahi dute, zerbait ezagi nun bere esiak e, eh, ukanen dituzten, Eta nun ukanen duten somait, uh, eh, eta somait, uh, landaretipi gero biltzeko edo uh, moskiatu abarrak, suko, edo, edo beste nazere somait edo hola. Banan hori edenak, e, badira asko estudio egina dituztenak hori buruz eta e, hori edenak e, ez dira nola nahika egiten. Geo, egan behar da, e, behar dela ere gutizia hori buruz joiteko. Ezen, Eh, alambre lego batek, eta piketen artian hartzen du, hoi santimetra, bi eskolta, edo, edo denetat. Eta holako esu bat behar balima landatu, behar da pentsatu lehenik, e, bi eskoldiak zuria balimadia egiten handuzun hauzuna, eskolde bat zuria balimada eta beste eskoldi ezpada zuria, ez zira haizu zerbait elandatzia, ez limitatik bi metra hartio. Eta, eta hori pasatzen balimaditu ditu bi metra gora eta bi metra gora fiteina da, eh? afera. Eta beraz, e, behar da pentsatu, hesi antolatu er buruzari bagila, eh, landatu erburuzari bagilin bagila, beharko dela utzi, hiru, lau metra largoko... Pasaia. Pasaia bat, eh, dalako, zuaitzer horien dako. Eta hori, e, biztan da, pixka bat itzale ginen du, hostuak eginen ditu, horiek, banan, banan, e, hori ez da ikusi behar, e, nahi behar zu, hosto toto haginen erortzen diren hori bezala, garbitu edo hola, ezen hosto horiek, ekartzen baitute beren, beren balioa lugari, eta eta sitxariak agazten baitituzte, eta eta eta hesi horiek ere behiratzen baitituzte beste mamutxa batzu, eta eta behar ba mamutxaek handirelarik delako pentsa jale zirfiz hori gutio horiek denak dira ekilibre batean. Kalakan kronika, Gabriel Durutilekin.